Ju vi iam trovis vin tuta sola dum tuta semain finua, cae an stat ausenti vin isolita, vi sentis vin profunde felicia cae vigligita. Se jes, vi versaine iam conas tiun situacion, ciam homoi miras, cae scivoleme demandas al vi, ju vi ne sentas vin soletza. Ili ofte simple ne comprenas, ca esti sola, cae esti soletza, estas du tute al sama espertoi. En nia socio, kiu konstante postulas nian atenton per ciea bruo, post telefonae sciigoi, cae sen fina babilado. La tranquila capablo giui la propran companion estas tre ofte miscomprenata. Multae homo emas credi, che homo kiu mem vole pasigas multe da tempo sole, versaine estas iel deprimita, au eble contrao sociema. Tamen la psicologio racontas al ni ion multe pli positivan. Por homoi cun tre riccia interna mondo, la solezzo tute ne estas manco de io bona. Male, ci estas essenza spazio de restarigo cae creado. Ciam tiae homoi estas solae, iliai mensoi ne atentas che la extera mondo provisu amuson, gi jam estas plene occupata per viglai pensoi, nova ideoi, cae profundae demandoi. Faculoi nomas tiun fenomenon alta interna complexezzo, via propra cerbo mem creas naturan intereson, do vi simple ne besonas constantan exteran stimuladon por senti che via tempo havas veran valoron. Pripensu la infanoin, kiwi povas ludi dum multae horroi tute solae, lerte creante mirinda in imaga in mondoin en siae chambroi. Ke patroi ofte mal tranquiligas, pensante che la infano ne prebezonas plida amicoe, au plida grupae agadoi, por bone evolui. Sed por tiu specifa infano, la ludo ne estas mal gioia ansta tauajo por amicoi, ci estas vera, cae tre contentiga prefero. Ciam tiui infanoi fine plen crescas, la imagae mondoi, iom post iom farigas profundae internae dialogoi, cae gravae creivae proiectoi. Bedaurinde, nia moderna culturo tru ofte consideras tiun tranquillan pripensadon multe malpli valora, olvidebla cae brua extera agado. Ciam iu demandas cion on vi faris dum la semain fino, cae vi honeste respondas che vi simple pensis, tio prescau ciam causas strangain rigardoin. Tial multae mem suficiae interne muloi lernas casis ian veran naturon por shaini pli normalae. Ni nepre devas compreni, che tia interna laboro estas nenur agrabla, sed anca necessa. Constante atenti alia in homoin postulas che oni provisore la propra influanta in pensoin tiu socia atento costas tre multe da persona energio, ec se vi vere amas la homo in circa vi. Esti sola donas al vi la plenan liberezzon sequi viain ideoin, sen devi clarigi au pravigi ilin al iu ain. Multa el la ple gravae malcovroi cae mirindae creivae vercoi en la historio nascigis giuste dum longae periodoi de quieta cae sen interrompa atento. La homa menso simple besonas securan spatzon por fari neatendita in ligoin inter diversae conceptoi. Tiu profunda sinteso de ideoi prescau ciam ocasas plebone en la pazzo de la silento. Do, se vi estas homo kiu prescau nenia menuas kiam vi estas sola, bon volus ci, ke vi tute ne estas iel defectita. Vi tute ne mal successis en la generala socia vivo. Vi simple plene successis farigi felice mem suficia via natura capablo sidi en bella tranquilo, pripensi la mondon, cae trovi veran signifon ene de vi mem, estas grandega donatso. La mondo vere besonas homoen, kiwi lerte capabla sidi cun complexetso, cae crei signifon recte el la silento. Tranquile cae fiere honoru vian rician internan mondon, char via pazza solezzo estas same valora, cae grava, ciel la tuta mondo extera.